اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo zajednica umet posljednjeg Božijega poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu i da nas on iz milosti svoje sačuva vatri i svakoga djela koje približava vatri. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog Allaha i svjedočim da je Muhammed posljednji, posljednji poslanik. Svoju misiju on je ispunio, svoj umet zajednicu savjetovao i preselio nakon što je objavu i ono čime ga je Allah zadužio u potpunosti nama prenio. Molim Allaha Želešanu da i meni i vama ovo svjedočenje čuva u životu tako što ćemo ga živjeti, a vrati u onom trenutku kada nam najviše bude trebalo, kada pred njim budemo stojali. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i blagoli onome ko uzme tu čast da sluša riječi posljednjeg Božeg poslanika. U stihu kojeg često spominjem ulema, učenjaci hadisa hvale sve one ljude koji žele da se druže sa hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i onda kažu ehlul hadisi hum ne nabiji oni koji su sa hadisom kaže to su porodica poslanika sallallahu alaihi wasallam illan jashabu nefsahu fa anfasahu kad sahibu ako sa njim nisu lično bili hvala Allahu Allah ih je počastio pa su se družili sa njegovim Mubarek uzdahom. Svaki put kada je Resulullah izgovorio jedan od hadisa, to je bio jedan uzdah posljednjeg Božijeg poslanika. I dok dolazimo u tabački, trebamo imati na umu da želimo da uzmemo dio tog daha. Ne bi li Allah dao da se najprije naša srca oživi, da se naša srca oživi, a duše oplemeni i da budemo od onih koji žive koji žive stilom življenja Muhameda sallallahu alaihi Prije nego što uđemo u današnji hadis ako da jedne prilike je Boži poslanik sallallahu alaihi sellem sjedio sa ashabima i kaže men je'hudu minni hadihil kelimat fa ja'melu biha ev ju'allimaha kaže ko će od mene uzeti ove riječi pa da on ili ona po njima radi ili da drugi pouči da rade po njima i gledajte metode Božijeg poslanika sallallahu alaihi Mi ćemo sutra ako Bog da i večeras izaći nakon što se budemo družili. Zamisli da nas 50 stotinu izađe i kažemo ja želim da napravim promjenu u društvu. Kao da Resulullah kaže ko će uzeti ove riječi? Najprije onda bude promjena, onda radi po njima. I da pouči druge da radi. Prenosila s današnjeg hadisa Ebu Hureyre. Kaže ja ću Allaho poslaniće. I Resulullah je strašno volio kada čovjek ima inicijativu. Nije volio onoga koji samo sjedi. Koji samo diagnosticira kakvo je, je stanje. Pa fali nam ovo, vidiš kako. Resulullah je volio onog insana koji ima inicijativu da uradi dobro. Evo Hurere kaže, ja ću Allahov poslanić. Kaže, fa ahada bi jedi. Gledajte uvoda, subhanallah, najljepše pedagoške metode u odgoju, ako Bog da oni koji imaju djecu, neka tako odgajaju djecu. A oni koji nemaju, kada i Allah počasti, neka tako odgajaju. Prvo, na neki način podstakne ljude da razmišljaju. Kaže, ko će uzeti ove riječi da radi po njima ili da druge pouči? Na šta vam ovo liči? Nema jačeg podstrijeka da čovjeka uključiš u priču. Onda je Resulullah s.a.v. uzeo za ruku Ebu Hureyru u tom trenutku, čak taj fizički kontakt, on odražava i nježnost, i brigu, i blagost Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam prema čovjeku kojeg će poučavati. I kaže mu Božji poslanik pet stvari. Prva stvar, til maharime tekun abedan nas. Čuvaj se svake zabrane koju Allah objavio. Biće zaista najpobožniji čovjek. Subhanallah, samo zapravo. Čuvaj se svake zabrane koju je Allah zabrani. Bićeš najpobo... Kad te pitaju koji je najpobožniji čovjek, najpobožniji među nama, po ovom hadisu Resulullah, je onaj koji je najdalje od grija. Ostaviti namaz je grije. Ogovarati brate ili sestru je grije. Uzeti, ne dobog Bog, tuđu imovinu je grije. Najbolji među nama, braćo i sestre, nije onaj koji najljepše govori koliko god se onda možda on umisli. Najbolji među nama je onaj koji je najdalje od svega što je gospodar zabranio. On je najbolji. On je najbolji. On ga hajra možeš uvijek vidjeti. On će te i pomoći savjeti dat. Sa njim i u posao možeš ući, jer on će se Boga bojat kada radi s tobom. Prva stvar, zapamtite. Svjestan Boga, čuvaj se zabrana, najpobožniji si. Suma odmah Resulullah prelazi. Ono što je nama problem danas. Warba bima qasem Allahu leke tekun agnen nas. Budi zadovoljan s onim što ti Allah dao. Allah svakome od nas dadne i ovu fizičku sliku koju imamo, i ovaj intelekt, mozak koju imamo, i na faku koju imamo. Najsretniji ćeš biti, najmučniji ćeš biti, kad te Allah počasti da budeš zadovoljan s tim. A danas ti se stalno imenite servira. Vidiš može bolje. Vidiš može više. Neće ti niko reći, možeš proučiti više Kur'ana, jer to ostaje, nego će ti reći, možeš više kava popiti, jer imaš više novca. Prva stvar, udalji se od onoga što je Allah zabranio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Kada ćeš biti naj, Kada budeš zadovoljan s onim što ti je Allah dao. Treća stvar kaže Resulullah sallallahu u "Wa ahsin ila džarike tekun mu'mina." Čini dobro svome komši. Bićeš vjernik. I ovdje je zanimljivo da Boži poslanik odmah ukazuje na ovu prvu vezu. Na one ljude koji su ti najbliži. Ulaziš iz kuće, izlaziš iz kuće. To je tvoj komšija, onaj koji ti je blizu. Čini dobro, kaže Resulullah svome komši, bit ćeš vjernik. وَأَحِبَّ لِنَّاسِ مَا li لِنَفْسِكَ تَكُنْ muslima. Voli ljudima ono što voliš sebi, bit ćeš musliman. Subhanallah, prva, prve dvije rečence čuvaj se zabrana najpobožniji. Budi zadovoljan s onim što ti Allah dao, bit ćeš najmučniji. Onda ti Resulullah u dvije rečence kaže ko je mumin i ko je musliman. Ko je vjernik i ko je musliman praktičar. Mumin je onaj koji pa, pazi svoga komši. A musliman je onaj koji voli, ne kaže Resulullah vjernicima, jel da? ne kaže muslimanima, nego kaže komi, Voli svim ljudima ono što voli sebi. I posljednje, Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Vala tukthir mina dahiki Čuvaj se mnogo smijeha. Nemoj se mnogo smijeti. I nekada čovjek stvarno treba uzdahnuti i kazati Allahu dragi koliko je trenutaka moji prošlo u smijehu koji nema smisla. Kaže fa inna kathrata dahiki tumitul qalb. Kaže božji poslanik sallallahu alaihi wasallam jer kaže mnogo smijeha kada se čovjek to čak ono nazor mi kažemo, nema razloga, niti je nešto bilo duhovito, nego on samo, samo da od svega pravi šalu. Kako od svega da pravi šalu, Allah će te pitat, ako se nasmiju lijepo i Resulullah se smijao, i su se smijali, i čestiti su se smijali, ali su se smijali onome čemu se vrijedi nasmijati. Kaže Resulullah, jer zaista mnogo smijeha umrtluje srce. Ovaj hadis Božije poslanika sallallahu je hadis koji je sabrao sve one značajne stvari u svakodnevnom životu jednog vjernika i vjernice. Od toga da si najpobožniji kad se čuvaš zabrana. Do toga da si najmučniji, jel? Kada si zadovoljan s onim što ti je Allah dao. Mumin si kada činiš dobro svome komši i ljudima općento. Musliman si kada želiš ljudima dobro koje želiš sebi. I čuvaj se. Čuvaj se stanja u kojem se ti smiješ. A možda ima razloga da plaćeš jer nisi učinio nešto od svojih obaveza prema stvoritelju, prema ljudima oko sebe. Kaže Hazreti Abu Bekr i time ćemo završiti ovaj uvodni dio. Radi Allahu anu, kada je postao halifa, samo je dvije godine bio halifa Abu Bekr. Nakon Rasulullah. Postao je halifa u 61. godini i u 63. kao i Boži poslanik sallallahu alaihi sallam preselio. Samo dvije godine. Kažu pred kraj njegovog života kaže Hazreti Ebu Bekr tako mi Allaha otkad sam preuzeo ovaj emanet nisam mogao leći pa usniti sad toliko umoran budi. što te je više Allah počastio i vjerom i odgovornošću i položajem i znanjem i vještinama više osjećaš da si odgovoran za ljude oko sebe zato ovaj smir je vrlo bitan treba se nasmijati ali treba se nasmijati kada ćeš drugoga tim osmijehom, ako mog da privuči, da uzme ono što je dobro. Ne treba se nasmijati. Kako je subhanallah onaj čovjek što su mu se svi umahali rugali. Bio daleko od Allah i malo, malo ljudi mu se rugaju kakav se. Allah dragi okreni jedan dan njegov život. Jedan od najvećih učenjaka tog mjesta je bio taj čovjek. Onaj kojem su se oni smijali. A mnogi oni koji su se smijali a bili su i na namazu i čuvali namazi sve. Allah zna ko će kako završiti. I zbog toga ovaj savjet Rasulullah mi je na pameti bio da sa vama podijelim ovi pet stvari. Čuvaj se zabrana, najpobožniji. Budi zadovoljan s onim što ti Allah dao, bit ćeš najbogatiji, najimućniji si. Čini dobro svome komši, bit ćeš mumin. Voli ljudima ono dobro što voliš sebi, bit ćeš musliman. I čuvaj se bez bezrazložnoga smijeha. Budi ozbiljan. Vjernik i vjernica su prije svega ozbiljni. Sve što rade, ti kad vidiš vjernika i vjernicu ti vidiš. Vidiš da je to osoba koja misli da će dragom Bogu dati odgovor za sve ono vrijeme koje u životu ima. Ja molim Allah da nas u tome pomogne. Da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. lillahi al došli smo, alhamdulillah, do 20, 23. poglavlja u sahihu imama Buhari. I ovo poglavlje je vezano za ono što nam se često kao sumnja ubaci. Draga braćo i sestre, čuvajte se, pogotovo gatki, pogotovo šuplji priča i sujevjerja. Čak nam ulema kaže da je dobro kad ima vjere. na primjer, šuplja je priča i gatka je da se ne treba utorkom šišati to je nikakvog utemeljenja nema. Ode čovjek jutorkom utorkom se ošiša i uvijek meni je rad. Kaže im jedan ovaj brico kod kojeg se šišan, kaže ja znam koja će mi dvojica hafiza doći utorkom da se ošišaju. Zašto? Zato što je to suje vjeri. A onda nemoj srijedom rezati nokte. Nemoj četvrtkom sterat veš, nemoj petkom slučajno savat kuću. I kaže jedna žena, ja sam imala sestru, kod nje svaki dan bio kad ne radiš ono što se taj dan predloži da se uradi. Kaže, ponedjeljak, hajmo oprat veš, kaže, ma ne prvi se veš ponedjeljkom. Utorak, hoćemo kaže, ustat ne, utorkom. Sujevjer je vrlo, vrlo opasno. Ovaj hadis koji danas imam, jednostavno demontira, demontira suje vjeri. Mi smo ga ranije imali u drugom kontekstu, pa smo ga spominjali. Međutim, večeras hoću da, da, da razumijem Kad vidiš da, se, da ljudi bježe od nečega, reci la haule wala kuvata illa billah. Nema snage, nema moći, niko ne može ništa mimo Allah. To je istinski tevhid vjera u dragoga Boga. Sve drugo je, neko može, ne može niko. Da se dunjaluk sastavi mene i tebe da ubije. Ne može vallahi, ako Allah ne dozvoli. A da se svi udruži, da mene i tebe izliječe, pomogu, ne mogu to uraditi ako Allah ne da. To je vjera u Allah. I to je nešto što moramo jačati u srcima. E sada zašto je ovo poglavlje? Imate, kod nas, hvala Bogu, nije to rašireno. Kažu da osoba koja je džunup, koja je nečista, kaže kada izađe iz kuće, među Arapima se priča, kaže proklinje njega, kaže svaka dlaka na njegovom tijelu. Što je, Bože moj, šta je, izašao je, kakav nečist. Dakle, čovjek mora, što će, nije bilo vode. Izašao iz kuće i Radi nekog, nekog svog, jel, posla. Izašao čovjek nečist. Poglavlje nosi ime Babu Arapil Džunup. Poglavlje znoj osobe koja je u stanju džunupluka. Znači, nije se on ili ona okupao. enel muslime la I da musliman i muslimanka nikada nečisti ne mogu biti. Gledajte lijepog naziva. Razbija svaku suje vjeri. Kaže, imam Buharija حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة prenio nam je Alija, sin Abdullah, od Jahja, od Humejda, od Bekra, od Ebu Rafije, od Ebu Hureyre, istog ovog Ebu Hureyre koji uzeo ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam da pod njemu radi. da je vjerovjesnik, gledajte, enne nevije sallallahu alihi wasallam u fi ba'di tariqil Medine. Susreo se Boži poslanik sallallahu alihi wasallam sa njim na jednom od medinskih puteva. Subhanallah, danas imaš čovjeka čim bude nešto. Odmah da mu je vozača, da mu je tjelohrantelja. Boži poslanik bolan. Prvi čovjek državi. I Boži poslanik je brani ide ulicom i susret jednog od svojih ashaba. I za Hazreti Omera, jedan Perzijanac kad ga je vidio kako spava pod drvetom, kaže Omere, pravedan si bio, pa te Allah počastio da možeš spavat mirno pod drvetom, nikoga se ne bojiš, nikome nisi zulom učinio. I ovdje hoću još jedan detalj sa vama da podijelim. Bez jedne iskrene emotivne veze, najprije sa stvoriteljem, da voliš dragog Boga što te je stvorio, što ti je dao. Bez iskrene veze sa Resulullahom, da voliš poslanika što ti je pokazao kako da, da živiš svoj život. Pitaju Bilala Habešiju, što si ti otišao nakon preseljenja Resulullaha, što si napustio Medinu? Ta, taj odgovor ne može čovjek da zaboravi. Kaže Hazreti Bilal Habešija, nisam mogao podnijeti da hodam ulicama Medine, a da ne vidim lice Rasulullah sallallahu Jer sam ga susret. Otišao iz Medine i preselio je u Šamu, u Siriji. Ukopan je. Džamija ima Hazret Bilala Habeši u Damasku, gdje je ukopan. Jednom je došao nakon hađa, svratio je u Medinu i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi sallam kažu, de Bilale, pručna meza. I kaže, kad je počeo Hazreti Bilal da uči jezan, Allahu ekber, Allahu ekber, čitava Medina koja je znala za Resulullah je zaplakala. Jer su mislili da je Resulullah među njima. Jer tog jezana nisu čuli od trenutka kada je Resulullah preselio. I kad je došao Hazreti Bilal do Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, prekinuo mu se glas, izašao iz Medine i rekao ja ne mogu da živim u ovom gradu. E to je ono što te postać ako Bog da na sabah da ustaneš. To je ono što te postać da s ljudima se lijepo obhodiš. To je ono što će biti snaga, tvoja goriva. Ti možeš imati super automobil. Ako nemaš goriva u njemu, možeš ga samo parkirati pred vrata da ljudi uzdišu, a i ti uzdišiš. Oni znaju što uzdišu, a tebi krivo što oni znaju da ti nemaš para, da naspiješ gorivo. Da ga... Džaba, bez emocije, iskrene emocije. Šta god da imaš, ne možeš naprijed ni Kaže Hazret Ebu Hureyre, susreo me Resulullah sallallahu alaihi na jednoj, u jednoj od ulica Medine. wa džunub. Kaže Ebu Hureyre, deslo se, Allah tako dao da sam bio, da sam bio džunub. Fen, fen haštu minhu. Kaže, šta sam uradio? Ja sam se sklonio. Subhanallah, jedan. Da dakle, Allah, dragi, sačuva, ne znam je li živ. Čovjek pred kojim sam učio Kur'an imao je svoju radnju. I kad god bi ja prolazio, on mene odmah zaustavi da me pita sam taj dan naučio. Ja sam onda znao, haman kilometar okolo proći, samo da ne prođe pored njegove radnje, da me ne pita sam li naučio. I kaže meni, bježiš mi, bježiš. A moram proći, naj, najbliži mi put, skroz moram okolo zgrada da dođem do kuće. I dobar, česti čovjek, može promijeniti, subhanallah, nekad jedan insan boli savjetovati ljude. I hvala Allah, Allah ga uputio, imućan i uspješan. Ja na aerodromu s tim čovjekom pričam, čovjek izgrli ga. Kaže, hvala ti, glavu si mi spasio. Kaže on meni, kaj Kenane, Allah me ubio da ja znam prvo ko je čovjek i šta sam mu rekao. A tom čovjeku je toliko bitno to bilo. I zato ovo, ovaj odna sebu Hurire kaže, kad sam vidio Rasulullah sallallahu znam kakvo je moje stanje, ne želim takav pred njega. Fedehebe fahtesele. Kaže šta je uradio onda Ebu Hureyre? Otišao je kući i okupao se. Sumeđa, zatim je došao kod Božije poslanika sallallahu alaihi sallam. Fakale, pa Resulullah pita Ejne kunte ja Eba Hureyre? Kaže gdje si bio Ebu Hureyre? Subhanallah, ti imaš ahbaba, dosta ahbaba imaš, ne možeš im se sjetiti ime. Božiji poslanik sallallahu alaihi sallam, vidi jednog svoga ashaba i vidi ga kako ode drugo malo. Čim je on došao, kaže, ej ne kunta Eba gdje si bio Ebu Hureyre? Kale kuntu džunuben. Kaže, kaže Ebu Hureyre, Boži poslaniće, bio sam džunup. Fekerihtu en uđaliseke wa ana ala gajri tahara. Pa mi je bilo mrsko da sjedim s tobom, nisam čist, možda se okupam, da uzmem abde, da dođem kod tebi. Fakale, tada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Subhanallah, hvaljen je Allah. Ali ovaj izraz, kad vidi nešto čovjek lijepo, naučite sebi, to su lahke riječi. Djevojka jedna iz umjetničke škole je dolazila u sklopu vjeronauke na fakultet islamskih nauka, kaže Hafiza da te nešto upita. Ja imam običaj da kažem mašallah, a kaže u mojoj porodici su mi rekli da se to samo kada govori hajvanu i stoci. A pa ja kažem, izgleda da neko ima namjeru da od ovoga islama napravi nešto što je samo vezano za hajvani i za stoku. Mašala je izraz koji kaže svaki put kad vidiš nešto lijepo. Vidiš insana, mašala, dobar sportista, kaj mašala. Što, vidiš insana da mu dobro ide u život, kaj mašala, vidi što ti alhamdla ide dobro. Pa ne može meni gore biti ako je tebi dobro. Ako ništa, pomoćeš me ili ćeš me savjetovat. Kaže ona, vidi stvar. Vidiš, uđeš u lijepu kuću, kažeš mašala što vam je lijepo vidiš brak skladan kao mašala što vam je, na neki način spriječavaš i urok da urekneš insana za, kažeš mašala, spomenuo si Allaha, odnosno priznao si da je ta blagodat od, od stvorite. I čuvajte se toga. I nemojte, evo danas sam čuo, hoću da i to sam vama podijem, nemojte, čuvajte se lijepih riječi. Čuvajte se lijepih riječi koje postanu ružne zato što ih mi mijenjamo. Danas slušam žena muslimanka čestite u jednoj poslovnici. Kaže, e, hajde dobro manet. Allah i manet bi bilo Allahu dragom na manet, Allah te čuvao, čuvao tvoj život, tvoju vjeru, tvoj imetak. Nema ljepše dobe. Poslanik kad bi napuštali jedni drugi ashabe govorili bi Allahu na manet Ono, ostavljam te Allahu da mi te Allah sačuva. Da kada te sretnijem budeš, a se sada manet. Šta bi to bilo? Ako nećeš da imaš manu, onda nemoj govorit manet. Nego reći Allah imane. Ili reći Allahu na imane. Reci ono što je dova čovječe. Kažeš majci svojoj, e, mati Allah imane, to ja. Ono, ostavljam te mati, Allahu dragom na emanet. Mati, babo, kaže sinu, Allah emanet sine. Šta je? Ostavljam te Allahu na emanet. I to Resulullah odmah, kad je čuo nešto, odmah kad je subhanallah, odmah spomine Allaha. I kaže, innal muslime, zaista, zaista musliman, la jenđus. Muslimani i muslimanka nikada ne mogu biti nečisti. Vi znate da je u naslovu poglavlja Imam Buharija kazao da je znoj muslimana čist, čak i kada je džunup. To se uzima iz ovoga hadisa. Zašto? Ako ne može nikada biti nečist, vjernik i vjernica, onda ni jedan dio njihov ne može biti nečist. To je Allah dao kao dar. Da ne bi dulili večeras zavuklo nam se u noć i zbog naših sestara. Ako Bog da sljedeći put halka se pomira jer se pomira i vrijeme iza, iza akšan Ali da završim sa jednim detaljem koji će pogotovo vama mlađima biti jedna, jedna smjernica koji još ako Bog da niste se odlučili za, za brak, niste još ušli u brak. Još u jednom slučaju Resulullah sallallahu je govorio o vjerniku koji izađe džunupi svoje kuće nečist. Jedan od njegovih ashaba zvao se Hanzala. Mladić, mlad. Allah ga je počastio da se oženi. I nakon jacije namaza otišao je sa svojom Hanumom u njihovu kuću. Ujutru je Resulullah sallallahu alaihi sellem pozvao u bitku na Uhudu. Hanzala je istrčao iz kuće, ostavio svoju mladu i džunup je bio u bitci na Uhudu, jedan od šehida Uhuda je bio Hanzala. I potvrda poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi veselem je ono što se desilo pred svima sahabima. Kaže Resulullah, vidim da Hanzalu gasule kupaju meleki. Otičite njegovoj Hanumi, otičite mladoj, upitaj kako te je ostavio, kako je izašao iz kuće. Kažu kada je došla, rekla je bili smo zajedno do pred sabaha onda se okupao i klanjao sabah. Onda smo opet bili. Onda se začuo glas, Resulullah vojsku poziva. Istrčao i ostavio me negledajući. Prva bračna noć. I kada se pita to stanju umeta Muhameda sallallahu alaihi kada se srca ovako promijeni i ovako odgoje, ne, nemoj se bojati. Najviše se bojte svojih grijeha. Mi kad smo griješni, Allah dadne onda vlast nad nama onima koji nam neće milosti imati nikakve. Svojih grijeha se bojati. I na nama radi. Radi nas. Kako je to srce, subhanallah? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, vidio sam Hanzalu kako ga gasule, kako ga gasule mele. Kako je Resulullah mogu to znati? Kako im je mogao reći, otište, pitate Hanumu, njegovu, kako te ostavi? Subhanallah, to su bili ljudi koji su hvala Allahu izgradili i evo do nas Islam došao naporom neki, hvala Allah, cijenite to, braćo i sestre cijenite, mi smo se rodili u muslimanskim porodcama, mi smo se rodili u mahalama gdje ima džamija, mi slušamo ezan ljudi, Allah nas počastio nas, počastio nas tim darom, nemojmo taj dar omalovažiti. To isto Allah ti dadne pretpostavke za nešto, a ti to ostaviš. Allah nam je dao pretpostavku kakvu nikome na tu Evropi nije dao od naroda. Mi bošnjaci i bošnjakinje imamo taj dar. Samo ćemo se stidjeti vjeri. I od vjere ćemo se udaljiti. Ako je ne budemo znali. Ili ako prihvatimo ono što nam drugi o vjeri govore. Pitaj o vjeri. I onda ćeš se ponositi svoje vjeri. I ponosit ćeš se što si od umeta Muhammeda sallallahu Ja molim gospodara da vas nagradi. Ako Bog da da znate sve ono što smo prikupili danas. Hvala dragom gospodaru od, od hrane planirali smo, vi znate, prošle dvije godine deset tona hrane smo prebacili u javnu kuhinju ovdje. Naša braća u jednoj organizaciji, jel svjetlost, kako se zove? Svjetlo, jel Organizacija svjetlo će ono što smo namirnica prikupili odnijeti našoj braći i sestrama ako Bog da u manijem bosansko-hercegovačkom entitetu, dakle izbjeglicama, ljudima koji su se vratili na svoje domove. Sve ono što je prikupljeno, ako Bog da ide tamo. Mi ćemo, ako Bog da od njih dobiti dobit potpise i to ćemo staviti na internet jer je vrlo bitno. Mi muslimani, muslimanke moramo se učiti sve transparentno. Onda šeta nema prostora da laži i da ubacuje među nas umnje. Kao što smo onih porodce sirijske pomogli, stavili na internet, hvala Allah, sada ovo ide ako Bog da našoj braći i sestram Vjerujte, to je veliko djelo. Mi, hvala dragom Allahu, većina nas ovdje nismo, studenti su, ne, nemaju još financije. Ali malo, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, preteko je jedan dirhem, jedna marka, jedan euro, sto hiljada dirhema i sto hiljada maraka i sto hiljada eura. Kažu, kako Boži poslanić? Čovjek imao dva, pa odvojio jedan na Božijem putu, a jedan on pojio, popio to što je trebao da, da on živi. Taj dirhem je toliko jak. Moramo se u ovoj fazi života, kad smo mladi, naučiti da darujemo. Onda će Allah nas darovati. Ja molim gospodara da nas pomogne. Amin. Audu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš ojačaj nas u pokornosti sebi. Gospodar pomozi nas da činimo sve što je za nas dobro na oba svijeta. Gospodar naš počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Molimo te gospodaru onako kako si nas okupio ovdje u društvu hadisa da nas okupiš u društvu Resulullah sallallahu alaihi sallam. Gospodar naš počast nas da živimo njegov stil življenja. Gospodar naš počast nas da jedni drugi iskreno volimo i da jedni drugima dobro činimo. Gospodar naš počast nas da ojačamo svoj narod i da se nikoga osim se tebe ne bojimo. Gospodaru naš ti si veliki pa nam daj veličinu gospodaru. Gospodaru ti si najmoćniji pa te molimo da nas zaštitiš na oba svijeta. Gospodaru nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodar naš počasti naše studente da najuspješniji budu. Gospodar naš počasti našu omladnu da najmoralnija bude. Gospodar naš počasti nas da nas vodi najbolji među nama. Gospodar zaštiti nas da nas vodi najlošiji među nama. Gospodar jedini one ljude koji nas vode da nas vode dobro. Gospodaru ojačaj nas na svakome frontu. Gospodar najvećim te imenom molimo da pomogneš rukama našim vjeru svoju. Gospodar pomozi vjeru svoju jezicima našim. Najvećim te imenom molimo. Pomozi našu braću koju se vratili svojim domovima. Najvećim te imenom molim. Gospodar počast nas na oba svijeta i sačuva nas od svakoga zla. Smiluj se nama, roditeljima našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim. Molimo te i za prisutne i za odsutne, gospodar. Najvećim imenom te tvojim molim. Počasti nas korisnim znanjem i počast nas da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu se nas ti poučio. Subhana rabbika rabbil يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح